بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد الحمد لله الله سبحانه وتعالى fazli bilan bugun yana fiqhul jihod darsligini davom ettirib turibmiz. Biz oldingi mavzularimizda shu toifa va uni ahllarini qatl qilishlik va toifaga yordam beruvchi kimsalar haqida va ularni asr olishlik haqida o'tgan edik. demak e, toifa va undagi bitta shaxs o'rtasidagi farq bor bu yerda bitta shaxsning hukmi bir toifaning hukmidan ba'zida farq qiladi ba'zida bir xil bo'ladi bir toifaning ostidagi shaxsning hukmi o'sha toifani molini olish asir olish va qatl qilishda bir xil bo'ladi demak bir kishi toifa bilan birga jang qilib chiqdimi uni molini olishdi asr olishdi qatl qilishda bir xil bo'ldi asr olinadi molini olinadi ba'zida ixtilof bor olinmaydi deydi raddiga tushmagan bo'lsa qatl qilinadi ammo uni takfir qilish zaruriy masalalardan emas ya'ni kufr bilan hukm qilingan toifani har bir a'zosini takfir qilish vojib degan gap kelib chiqmaydi bundan ba'zida unga tushiradigan tushiriladi ba'zida yo'q Ba'zida mos keladi, ba'zida mos kelmaydi. Demak, toifa bilan biz uni ichidagi bitta shaxsning o'rtasini farqlab olaylik. Toifa kufrga tushdi degani hamma fardlar, shaxslar kufrga tushdi degani emas. Farqlash kerak o'rtasini. Bu masalada me'yor takfir shartlarining topilishligi va takfir qilishdan to'sadigan to'siqlarni olib tashlashlikka qarashligidir. me'yor mana shu. tafrit va ifrot g'ulu va suskashlik shu narsani o'rtasida me'yor takfir shartlari topilishligi va unda to'sadigan narsani olib tashlashligi shubhalanib shariatdan bosh tortgan toifani o'ldirish joiz lekin shu toifadagi har bir shaxsni o'sha toifani hukmida va o'sha toifani sifatiga munosib ekanligini bayon qilishligimiz qiyin masala shuning uchun bizga bu toifani shariatdan yuz o'girishligi bosh dog' butayotgan har biriga e, takfir berishligini anglatmaydi ya'ni joiz qilib bermaydi bu toifa shariatdan yuz o'girgan kofir toifa bo'lsa ham toifa o'zi shariatdan yuz o'girgan kofir toifa uni farzlariga keladigan bo'lsa to'xtaladi agar ularni takfir qilishga biror to'sqinlik yo'qligi bilinsa keyin bu toifani ma'lum bir shaxsni kufr bilan hukm qilishlik joiz bo'ladi ya'ni shubhala olib tashlgandan keyin u yerga da'vatlar ochiq yetib borgan medialarda yetkazilgan ochiq bo'lib turgan holatda endi uzr yo'q takfir berishlik takfir beriladi ammo har bittasigami desa yo'q qaraladi unda ba'zilari yer uchun chiqqan ba'zilari e, yangi kirgan bo'lishi mumkin ba'zilari bir boshqa shubhalar bilan chiqqan ammo ancha yildan bir xizmat qilib turganlarga e, qaraladi yetkaziladi da'vat qilinadi ana shuni ham tan olmaydigan bo'lsa endi ochiq endi uzr qolmaydi lekin bu masalada toifani shariatdan bosh tortishligi uni muayyan shaxsini kofir ekanligiga hujjat bo'lolmaydi ho'p bu masalani e, ahamiyat haqida mujohid ulamolarni shayx bo'lgan e, shayx islom ibn taymiya e, so'zlarini ba'zisini keltirib o'tamiz ibn taym rahmaulloh aytadiki ollohni sifatlarini inkor qilish uni kamolligini yo'qqa chiqarishlik xudosizlikdan ham yomonroq bo'lgan ishdir bu esa olimlar va salaflarni mutlaq takfir qilgan e, jahmiylarni so'zidir lekin ularni bitta shaxsini takfir qilinmaydi illo uni tark qiluvchisi kofir bo'ladigan hujjat qoyim bo'lgandan keyin takfir qilinadi ibn taym rahmaulloh jahmiyalar haqida shunday deyapti ya'ni jahmiya alloh subhana taoloni sifatlarini inkor qiladigan toifa mana shu toifa salaflarni ittifoqi bilan deyapti jahmiylar xudosizlardan yomon lekin ularni bitta toifasi keladigan bo'lsa ana shularni hujjat qoyim bo'lishiga qaraladi ana o'sha e, zalolatlar ijmo hujjat bilan sobit bo'lgan havorij Alloh uni rasuli ularni o'ldirishga buyurgan bo'lishiga qaramay kofirga chiqarilmaydi endi avom xalqdan ham ilmliroq kishilar bu haqida xatolikka yo'l qo'ygan bo'lsa yoki masalan haq ekanligida shubhalanib ixtilofga tushib qolgan toifa haqida nima deysiz musulmon kishini takfir qilish va uni o'ldirishda taxminiy hujjatlar bo'ladigan bo'lsa bu narsa bilan u kofirga chiqarilmaydi tushunyapmizmi biz insonni takfirga chiqarishlikka haris bo'lmaylik qiziqmaylik adolatli bo'laylik takfirga tushadigan holat takfirga tushdi deyiladi tushmaydigan holatda shubhalar bo'ladigan bo'lsa to'xtab turiladi demak ibn taymiy rahmaulloh aytyapti ularni zalolatlari ijmo va hujjat bilan sobit bo'lgan havorijlar Alloh va uni rasuli ularni o'ldirishga buyurgan bo'lishiga qaramasdan kofirga chiqarilmaydi deb aytadi bir kishi uchun agar musulmon xato qiladigan yoki yanglishadigan bo'lsa unga hujjat qoyim qilmasdan turib takfir qilolmaydi kimni islomi agar aniqlik bilan sobit bo'lgan bo'lsa uni islomi nima shak shubha bilan ketkazilmaydi balki shubhada ketkazishligi hujjat qoyim bo'lishligidan keyin islomdan chiqishi mumkin islom aniq sobit bo'ldimi la ilaha illalloh dedi namoz ro'zani berib e, jihod qilib boshqa qilgan bo'lsa endi uni islomdan chiqarishlik shubhalar bilan bo'lmaydi takfir qilish uchun shartlar va to'siqlar bo'ladi gohida bitta shaxs uchun bu shartlar topiladi yoki topilmay qoladi aniq bir shaxsni mutloq kofirga chiqarishlik mumkin bo'lmaydi faqat qachon mumkin bo'ladi kofirga chiqarishlikni sharti topilsa va kofirga chiqarishlikdan to'sadigan to'siqlarni olib tashlasi mumkin bo'ladi bu masalan imom ahmad ham yani shu umumiy qoidani ishlatadigan imomlarni barchasi bayon qilgan mo'tabar olimlar toifalarni kofirga chiqaradigan gapni gapiruvchi muayyan shaxsni kofirga chiqarishmagan demak mo'tabar olimlar toifalarni kofirga chiqaradigan gapni gapiruvchi muayyan shaxsni kofirga chiqarishmagan illo shartlar topilsa mavoniylar ketkazilsa agar johil shu kabi kishilardan aniq bir kufr bilinsa bu bilan ular payg'ambarga qarshi ekanligi bayon bo'ladigan hujjat ulardan biriga qoyim bo'lsa ularni takfir qilishga shoshilishlik joiz bo'lmaydi vaholanki gohida u mana shu so'zni aytuvchi kishi uni kufrligini bilmasligi mumkin agarchi kufr so'zlarni ba'zisini ba'zisidan kufr jihatdan qattiqroq bo'lsa ham muayyan shaxslarni takfirida shoshilinmaydi chunki boshqa masala biror kishi uchun shubha bilan yoki unga hujjat qoyim qilmasdan turib, ya'ni unga bayon qilmasdan turib xatosini bilimsizligi sababli unga tahqir qilish joiz bo'lmaydi. Kimni iymoni agar aniqlik bilan sobit bo'lgan bo'lsa, undan shak shubha bilan chiqib ketmaydi. Unga hujjat qoyim qilingandan keyin va shubhalar ketkazilgandan keyin iymondan chiqishligi mumkin bo'ladi. biror yomonlikni tarqatayotgan kishi yomonligini to'xtatib bo'lmasa, ya'ni biror yomonlikni tarqatayotgan kishini yomonligini to'xtatishni iloji bo'lmasa, faqat uni o'ldirish bilan to'xtatishga imkon bo'ladigan bo'lsa, agarchi o'sha yerdan yuz o'girgan toifa bo'lmasa-da, agarchi uni takfir qilmasakda o'ldirish joiz bo'ladi deb Ibn Taym rahmatulloh majmul fatoda aytib. Ya'ni bir narsani tushunib olishimiz kerakda. E, yana qayta aytyapmiz. E, bir kishini qatl qilishlik albatta uni takfir qilishlik degani emas takfir qilishlikni lozim tutmaydi shayxul islom ibn taymiya aytadiki unda zarari bo'lgan narsani kim oshkor qiladigan bo'lsa agar shu osiy fosiq musulmon bo'lsa ham yoki odil mushtahid xatokor bo'lsa ham solih olim bo'lsa ham agar uni zarari e, garchi azoblansa ham ketkaziladigan bo'lsa mana shu zarari azoblanish orqali ketkaziladigan bo'lsa uni azoblash orqali bu shari bu shariatdan yuz o'girgan kishidan ham uni ustida hukm qilishga qodir bo'lingan kishida ham bir xil bo'ladi mana shu kabi insonlarni diniga zarar e, keltiradigan bidatga chaqiruvchi kishi ham bu masalada ishtihod yoki taqlid sababli uzrli bo'lsa-da jazolanadi. Nimaga? Chunki bu ishtihodi mana shu narsasi bilan ummatga zarar olib kelyapti. Va buni to'xtatishning boshqa iloji yo'q yoki unga ta'zir berishlik yoki uni u qatl qilishi bilan to'xtatishi mumkin bunga dalil badr jangida abbos roziyallohu anhu asir tushib qolgani unda nabiy sallallohu alayhi vasallam nima undan fidya tovon pul oldi nimaga u bu ishda uzrlik edi o'zi ya'ni majburan keldim dedi nabiy sallallohu alayhi vasallam zohiring bizga botining nima Allohga dedi Mana shu bilan undan fidya tovon puli oldilar nabiy sallallohu alayhi vasallam demak ba'zi bir kishilar uzrli bo'lib qoladigan bo'lsa ham hatto e, agar xato bilan zarar bo'ladigan bo'lsa yoki hukm shunga to'g'ri kelib qolgan bo'lsa qilinadi boshqa iloji yo'q xo'sh bu masalada to'g'ri so'z imom ahmaddan bitta rivoyat bor u kishi aytadilarki biror bidatchini o'ldirishga qodir bo'lsa o'ldirish joiz ekanligi degan so'zni aytgan imom ahmad rahmaulloh bu havorij haruriy rofiziy kabi kishilar degan masalan o'zini botil yo'lga chaqiradigan da'vatchi kabi yo'lida fasod bo'lgan kishilar e, mana shu narsaga shu toifaga kiradi chunki bu insonlar yerdagi fasodchilarni eng yomonlaridan hisoblanadi agar ularni fasodlari faqat o'ldirish bilan to'xtatiladigan bo'lsa ularni nima o'ldiriladi agar ular bu so'zni ochiq aytmasa yoki ularni o'ldirishda katta fasod bo'ladigan bo'lsa ularni o'ldirish yoki takbir qilish vojib bo'lmaydi bu narsa xususida ulamolar ikkita mashhur so'zlari bor hozir ularni aytib o'tamiz demak e, agar bir kishini qatl qilishligida zarar keladigan bo'lsa katta fasod kelib chiqadigan bo'lsa unga tegilmaydi yoki e, takfir qilish uni qatl qilishlik qatl takfir qilishlikni vojib qilib bermaydi e, mana shu narsani bilib olishingiz kerak foyda zararga qaraladi yuqorida ham aytdik bu fatvolarni albatta o'sha muhitda turgan olimlar vaziyatlarni hamma tomonlama ko'rib aytib beradi masalan bu yerda ham e, ixtilofli bo'lgan paytida nima e, ko'p e, olimlar juda iloji boricha ichki urushlarni kattalashtirmaslikka harakat qiladi ya'ni kichiklashtirgan holatda tezroq hal qilishlikka harakat qiladi chunki asosiy maqsad hozir bu bostirib kelgan nizomni soilni yo'q qilishlik ammo kofirlar musulmon jamoatlarni shu ichidan janglarni chiqarib iloji boricha faqat ichi bilan ovora bo'lib yo'q bo'lib ketishligini xohlaydi ammo e, alhamdulillah alloh subhana taolo bir hikmati bilan bu yerda chiqarib qo'ygan olimlar boshqalar bor e, iloji boricha mana shu holatlardan yengil chiqib ketishlikka bir yechim qilib beryapti ho'p e, imom ahmaddan rivoyat qilingan ikkita qovul bor birinchisi bu masaladagi so'z Rasul olib kelgan narsaga xilof ekanligini bilib turib, ular aytayotgan so'z kufr va shu kabi ularni musulmonlarga qilayotgan kofirlarning ishlaridan bo'lgan ishlari ham kufrdir. Ibn e, Imom Ahmad nima deyapti? Rasul olib kelgan narsaga xilof ekanligini bilib turib, ular aytayotgan so'z kufrdir. Va shu kabi ularni musulmonlarga qilayotgan kofirlarning ishlaridan bo'lgan ishlari ham kufrdir. Ikkinchi qavl lekin ulardan bitta muayyan shaxsni takfir qilish va jahannamda abadiy qoladi deb aytishlik takfir qilishning shartlari topilishligi va unga to'sqinlik qiladigan e, to'siqlarni olib tashlanishiga borib to'xtaydi ya'ni bir ish kufr bo'lishi mumkin va uni qiluvchisi bor yani takfirul fe'l bor takfirul fail bor fe'lni qilib turib ish qilinayotgan ishni takfir qilishlik bor va uni qiluvchisini takfir qilishlik ish kufr bo'lishi mumkin egasi kofir bo'lmasligi mumkin ya'ni unga takfir shartlari topilsa agar to'siq olib tashlanadigan bo'lsa keyin kofirga chiqadi bir shaxs haqida gapiryapmiz hozir kofirlarni hukmi esa ularga hujjat yetishligi bilan bilangina qoyim bo'ladi o'zi ana insonlarni ko'pchiligi ular o'ylagan narsalarni teskari bo'lgan hujjat bor ekanligini bilmaydi aslida bu so'zni ishlatishlik kufr va kimga millatdan chiqaradigan hujjat qoyim bo'lsa, u kofir bo'ladi. Alloh alam deb shu so'zlarni tugatyapti Ibn Imom Ahmad. Demak, e, insonlarni hozirgi kundagi haqiqatda ham johillar bor masalan. Ba'zi so'z kufrligini bilmaydi. Biz mana shu bilan uni kofirga chiqarib olamizmi? Masalan, kimdir aytishi mumkin. aqidani qo'ysangizchi, aqidan bizga keragi yo'q desa, masalan. Shunday deyishligi mumkin. Ammo u aqida nimaligini bilmasin, uni birdaniga takfirga chiqarmaymiz-da. bersan qara o'zi nima deganingni bildingmi hozir bu kufr so'z aqida alloh subhana taoloni yakkaligini o'rgatadigan bir fan bo'lsa san alloh subhana taoloni yakkaligini o'rgatadigan dinni o'rgatadigan narsani kerak emas deyapsan bu nima kufr bo'ladi bu shuning uchun insonlarni takfirga shoshilmaslik kerak berishlik farqlarini toifalar bir hukm qilgan bo'lsa e, toifa umuman riddaga tushdi deyiladi lekin har bitta shaxsiga to'xtaliladi ya'ni imom ahmad ham aytyapti asli bu so'z ishlatishlik kufr va mana shu ish o'zi millatdan chiqaradigan kufr lekin uni e, shartlari topilishi kerak va to'siqlar olib tashlanishi kerak ammo aytyaptiki kimga millatdan chiqaradigan hujjat qoyim bo'lsa u kofir bo'ladi e, hujjat qoyim qilinsin masalan insonlar e, yo takfir qilmaydi yo qattiq takfirga berilib ketadida hujjat qoyim bo'lmasdan turib ham takfirga shoshlik bu o'zi g'ulub. Ammo hujjat qoyim bo'lib tursa ham takfir qilmaslik bu o'zi mm, suskashlik. E, mana shuni o'rtasida bo'lishlik. Hujjat qoyim bo'lmasa to'xtaladi. Hujjat qoyim bo'lsa, e, takfir qilinadi. E, bu dindan bor narsada o'zi. Bu katta narsalarni belgilab beradi bizga. E, do'st dushmanni ajratishlik boshqa hukmlarni ham keltirib chiqaradi. E, inshaalloh e, darslarimizni yana davom ettiramiz e, buguncha shu bilan kifoyalanamiz keyingi darsimiz inshaalloh josuslarni hukmi haqida bo'ladi bunda o'zi ko'plab masalalar bor josuslar hamma nima dushmanga bir yordam bergan josus bo'lib ketadimi yoki josuslarni turlari bor shuni haqida bo'ladi inshaalloh alloh subhana taolo darslarimizni davomiy qilsin va o'zi E, islom ummatiga e, izzatini qaytib bersin. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu ilayk.